antzez edo osagarri seguritate agentziak du erabakia hartu otsailaren lehenian dimetuat molekula duen azken pozoina debekatzia. Horrek ekartzen ahal dituen irrisku ezin onartuzkoa saesteko. Frantziako gerezie gile batzuek arranguratzen hasia dira, zeren eta pozoin horrek du 2008an Europarat etorri den Suzuki izeneko ulia gasatzen. Kaldegin diogu, xapata elkarteko mariz gasion hori, ea erabiltzen duten ez pozoin hori, emengo gerezi ondoetan dugu bat uh, baliatzen uh, pozoin hori, eta gainera ez dugu pozoinik baliatzen. Ara, mhm. uh, gure uh, arteko aedabakia da, uh, guk pentsatzen dugu momentuan ez gira uh, hainitzeko izle, uh, goipat pasa, eta gure helburua da astapenetik uh, lan egitea uh, biologiko uh, gira gogoetan AOP bati buruz, eta gure helburua da hori AOPan uh, eh, sartzea. Eta gero bestaldetik uh, egia da ez girela uh, atakatuak, Uh, mementoan, uh, androzofila zuzuki hori ez dugu ezagutzen hemen, ez dakit zuzen uh, zerengatik, peinan uh, xantza hori badugu mementoan hasteko.